بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. إذا الشمس كورت Jua litakapokunjwa وإذا النجوم انكدرت na nyota zikazimwa وإذا الجبال سيرت na milima ikaondolewa وإذا العشار utilat na ngamia wenye mimba pevu watakapoachwa wasishughulikiwe wa idhal wuhushu hushirat na wanyama wa mwituni wakakusanywa wa idhal biharu sujirat na bahari zikawaka moto wa idhan nufusu zuwijat na nafsi zikaunganishwa wa idhal mauudatu suilat na msichana aliyezikwa hai atapoulizwa biayi dhanbin qutilat, kwa kosa gani aliuliwa? Wa idha suhufu nushirat, na madaftari yatakapoenezwa. Wa idha kushitat, na mbingu itakapotanduliwa. Wa ljahimu aljahimu su'irat, na jahannam itapochochewa. Wa idha aljannatu uzlifat, na pepo ikasogezwa. Alimat nafsum ma ahdarat, kila nafsi itajua ilichokihudhurisha. Fala uqsimu bil khunnas na hapa kwa nyota zinaporejea nyuma aljawaril kunnas zinazokwenda kisha zikajificha walaili idha asas na kwa usiku unapopungua wasubhi idha tanaffas na kwa asubuhi inapopambazuka innahu laqawlu rasulin karim kwamba hakika bila shaka hii ni kauli ya mjumbe mtukufu. Dhi quwwatin inda dhil arshi makin, mwenye nguvu na mwenye cheo kwa huyo mwenye kiti cha enzi. Muta'in thumma amin, anaitiwa tena mwaminifu. Wama sahibukum bimajnun na wala huyu mwenzenu hana wazimu. Walaqad raahu bil ufuqil mubin, na hakika yeye alimmona kwenye upeo wa macho ulio safi. Wama huwa ala alghaibi bidanin, wala yeye si bakhili kwa mambo ya ghaibu. وما هو بقول شيطان رجيم wala hii si kauli ya sheitani maluni فأين تذهبون basi mnakwenda wapi إن هو إلا ذكر للعالمين haikuwa hii ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote لمن شاء منكم أن يستقيم ويولى ميونغون يموينو أنا إتاكا كوينتا ساوى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين wala nyinyi hamtataka isipokuwa atake Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratu Takwir imeteremka Makkah katika sura hii yanaelezwa yatakayotokea wakati wa saa ya kiyama na baada yake na yanaelezwa ya kuonyesha dalili za uweza wa Mwenyezi Mungu na kutilia mkazo cheo cha Qur'ani tukufu na kupinga madai ya uzushi katika Qur'an na kumtakasa mtume sallallahu alaihi wasallam na tuhuma za wazimu na kuwatisha na kuwaonya hao wanaoendelea na upotovu na inataka yaangaliwe mazingatio yaliyomo katika Qur'an ambayo yatawafaa watu wenye kusimama msimamo wa sawa na inarudisha mambo yote ya watu kwenye mapenzi ya Mola mlezi wa walimwengu wote. Jua litakapokunjwa na mwangaza wake ukafutwa na nyota ikazimwa nuru yao na milima ikaondoshwa hapo ilipo na ambao wakuchukua mimba wakaharibu mimba zao na nyama mwitu wakusanywa kutoka vichakani mwao na mashimoni mwao, hawajijui, hawajitambui kwa wingi wa kufadhaika. Na bahari zikawa zinawaka moto, na roho zikaunganishwa na viwili vyao. Na mtoto wa kike aliyezikwa hai akaulizwa kwa kumliwaza yeye na kumshutumu aliyemzika hai kwa makosa gani kauliwa, naye hana dhambi. Ilikuwa ada ya makafiri wa Kiarabu kabla ya Uislamu kuwazika watoto wao wa kike na wa hai. Baadhi ya mabaniani wanawaua watoto wao wa kike hata hivi leo huko India. Na nyaraka zilizoandikwa ndani vitendo vya watu zikakunjuliwa wakati wa hisabu. Na mbingu itakapoondoshwa pahala pake na moto ukawashwa kwa mwako mkali na pepo ikajongezwa ikawa karibu. Yatakapotokea yote hayo, basi hapo tena kila nafsi itajua nini iliyotanguliza ikiwa kheri au shari. Na hapa kiapo cha mkazo kwa nyota ambazo zinanywea zinapochomoza, na hapo mwanga wake huwa hafifu, zenye kwenda na kujificha wakati wa kuchwa kwake, kama paa wanapojificha kwenye mapango yao na kwa usiku linapopungua giza lake wakati unapomalizika, na kwa asubuhi unapoanza mwangaza wake na ukavuma pepo wake. Hakika Kurani bila shaka ni kauli ya mjumbe anayetoka kwa Mwenyezi Mungu, naye ni mwenye kuheshimiwa kwake, mwenye nguvu katika kutekeleza wajibu wake, mwenye cheo na daraja mbele ya Mwenyezi Mungu, mwenye kiti cha enzi tena ni mwenye kutiwa na mwaminifu wa kuchukua wahi miongoni mwa walio juu. Na huyo mtume wenu ambaye ni mwenzenu mnayemjua kuwa na akili timamu si mwenda wazimu. Na ninaapa kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama bila shaka alimuona Jibrili katika upeo wa macho kwa mujibu wa inavyoonekana. Na Muhammad si bakhili wa kufikisha wahi na kuwafunza watu wala huu wahi yani ufunuo ulioteremshwa juu yake si kauli ya shetani aliyefukuzwa kutoka kwenye rehema Mwenyezi Mungu basi njia gani iliyo ya uongofu zaidi kuliko hii mnayofuata Qurani si chochote ila ni ukumbusho na mawaidha kwa walimwengu wote kwa anayetaka miongoni mwenu kusimama sawa kufikilia haki na kweli na nyinyi hamwezi kutaka kitu ila anapotaka Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote.